Mirëmëngjes Eri, mirëmëngjes Altin Olta edhe Lori. Vajzat me të kuqe, me të kuqe sot, se nuk e vura re se si, a më lëre të vura re se si. Nuk jeni më ashtu, hë? Çfarë? Apo s'keni qenë ndonjëherë? Të martuar. Nga këto që kombinohen, të martuara siç quhen. Vajzat, është gjithmonë rastësi. Shoqet e martuara, domethënë që janë shoqe të ngushta siç. Po, ne kemi deklaruar që jemi jo, jo. shoqe të ngushta. Po, jo, jeni nga ato që shkëmbeni informacione mm -hmm. mbi veshjen. Jo. Që kombinoheni meçi meçi pra. Deri aty jo, po kemi arritur aty. Ngaqë njihemi kaq shumë edhe veshjet kanë filluar të vetëkombinohen. Telepatikisht komunikoni dhe më mhm. Okej. Shumë mirë sot. Data 29 mars, miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Në këtë mëngjes të së enjtes, erdhi e enjtja po e lavdishme do të thonë. Po i kanë jam në fund. Edhe është hapur kupa qiellore, mund të shikoni engjëjt nëse ngrini kokën lart sepse Unë kam bërë rrugën në këmbë, ishte shumë lezetshëm. Ti e bëre rrugën në këmbë. Po. Edhe në Shqipëri. Sheshi Skënderbej, e ngjite maloren dhe zbrite nga ana tjetër. Mhm. Mm Ëh, si ishte? Mirë. Në mëngjes është mirë. Është mirë. Është pak freskët në fakt. Wow, wow, ju të dyja, kujdes ju të dyja se do shpërthejë ndonjë gjë këtu. Në klubin e mëngjesit. A mund të kthej përmbys një kupë plot me kafe? E kështu. Po mirë, uh, më në fund uh, kjo është e rëndësishme, realisht është e rëndësishme sepse mbas kaq shumë kohë miq të dashur vjen reforma në pranverë mm. në Shqipëri që do ta kthejë nga shi e përmbytje, vranësira, borë, E ku di unë se çfarë tjetër në fakt për përmbytjet nuk është se është folur. Po. Jo, nuk është folur. Po dua të them që tani do të ketë vetëm mot të mirë, do të po, ketë diell. Do të vijë. Gjelbërim, lule mm -hmm. dhe mhm. po, është një është një reformë pranverore. Për të cilën mendoi i madhi Zot. I madhi i i madhi Zot. I madhi i madhi Zot. Por them mos të nguteni. Po pra, se nuk i dihet asnjëherë. Ja kjo. E po tani me këmbë në tokë më thonë. E madhja Oltë, po ti ç'do thuash? Jam lidh me të madhin Zot do të them. Mm. Ju jeni priftëreshat. Priftëreshat. E motit të mirë. S', s'ishte, s'ishte ide e keqe. Po ne se mos u mërzit Olta, se thjesht po tallem. Jo, po bëj shaka, po bëj shaka. Unë të mërzitem me ty s'bëhet fjalë. Ja, s'ke se pse. Dje ishte një Pashë një gjë interesante dje. Çfarë? Ëh, një film ishte dje ishte festivali ndërkombëtar i filmit për të drejtat e njeriut. Mhm. Mm dhe u mbajt tek uh, Kinema Millennium këtu në sallën e saj. Ishte një film dokumentar që shfaqej nga ambasada zviceriane nga ëh uh, Komiteti i Helsinkit në Shqipëri mm -hmm. ose Komiteti Shqiptar i Helsinkit. nga misioni i Kombeve të Bashkuara dhe gjithashtu nga zyra e avokatit të popullit ose avokates së popullit. Meqë është grua kësaj here. Mm -hmm. Dhe ishte një film që më bëri shumë përshtypje, ishte një uh, vajzë që quhej Sonita. Mm -hmm. E cila i përkiste një familjeje afgane. Unë nuk e dija, por në Afganistan paskan një traditë, një zakon, mm. që vajzat i shesin. Mm -hmm. Një nga vajzat e shesin për, mm. për, për nuse. Okay. Për nuse, tek një burrë dhe... Sonitës i kishte ardhur si thua radha për t'u shitur. Për t'u shitur. Po Sonita ishte në Iran, sepse i kishin gjysma e familjes i kishte ikur luftës në Afganistan dhe ishin emigrantë në Iran. Mm -hmm. Kjo ishte atje. Dhe mamaja vinte e takonte ndërsa rritej sepse do të vinte dita ishte pak a shumë si me gjelin e detit, e ke parasysh në Vit të Ri që e merr më të thyer. Po, Kështu që vjen një kohë pastaj që duhet therur, po kjo duhej të martohej. Duhej shitur. Sepse kishte një djalë ajo për të martuar. Dhe i duheshin 9000 dollarë. Oh, bo, bo. Në mënyrë që të martonte djalin. Po, dhe i duheshin lekë, familja s'kishte para, kështu që tha unë kam djalin pa martuar, i thoshte. Se ishin ca do për vëllain. E tmerrshme. Po, një qendër uh... Do blinte dhe ajo një nuse i bie. Mhm. Mm po pra. Po pra, kjo është ideja. Kjo ishte ideja e filmit. Mhm. Mm Kurse vajza kishte si ëndërr që të bëhej repere. Sepse oh, ah, ziente okay. për brenda nga këto, nga këto ndjenja. Aq më i lartë çmimi për këto që ziejnë nga brenda. po, që ziejnë nga brenda. Dhe vendosi që të bënte një këngë dhe kjo kënga E bëri të famshme, mjaftueshëm të famshme. Mhm. Mm saqë t'i dilte një bursë. Kjo këngë ka pothuajse 1 milion, po ta dëgjosh pak këtu. Pothuajse 1 milion uh, klikime në YouTube. Kjo është ajo vajza. Është pak e vështirë për ta kuptuar. Ose pothuajse e pamundur nëse nuk e njeh gjuhën, por ka titra në anglisht për të kuptuar. Kjo vendosi që të këndonte në mënyrë që t'i tërhiqte njerëzit tek ky problem shumë i madh, se janë shumë vajza. Që shiten që nuk duan të shiten dhe shpesh burrat që i blejnë janë tanimë të martuar. Ëm ehm, uh, dhe e duan si grua të dytë. E, zakonisht vajzat janë 16, 17, ndoshta edhe më të vogla. Burrat mund të jenë 30, 35, 40, 45, 50 ndonjëherë. Ehm. Um, Këngën kjo ia ka kushtuar prindërve që i shesin fëmijët mm. në këtë formë dhe thotë si si do më shesësh por nga ana tjetër kam dhe një hall se kush do kujdeset për ty kur të plakësh. Siç vijnë gjërat. Po për Sonitën pati një fat tjetër se muzika në një farë mënyre e shpëtoi. Po nuk dua që ta Jap komplet. Është me barkod. Është me barkod në ballë sepse sepse është produkt pra, është mall, por kush e di. Nuk e di se çfarë uh, gjykimi ke ti nga ana muzikore. Altin, po e dëgjojmë deri në fund e kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me vajzat. Mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, ju përshëndesim që të gjithëve. Është uh, pothuajse, o vajti 7 e 8 minuta në këto momente. Jeri e ka radhën, ajo ka një shprehje për të na frymëzuar për ditën e sotme mm. dhe pastaj kemi edhe Oltën e cila do të na tregojë se si do të jetë moti sot. Pëlqeu? Do të shikosh dokumentarin. Mm -hmm. Dokumentari mund të shihet. Mund të shihet, po, okay. quhet Sonita, siç ka Ky është alarmi im. Alarm në orën 7:10. Ëh, i pazakontë, duhet thënë. Është i shtyrë, yeah, Olta. I shtyrë. Alarm i shtyrë deri tani. S'ke merak. Ndoshta bie pak më vonë, prap, mos e, do thuash ti alarm në mm -hmm. 8.25. jo, doja të thosha që filmi vetë është i bërë, mm -hmm. dokumentari është i bërë nga një tjetër grua. Të është, është edhe kjo ideja e Gruas për gruan është një regjisore iraniane. Mhm. Mm po, e njoh. Lori, e cila ka emrin Rokhsareh. Po, e njeh Lori. Maega Mami. Mm. Ja, nuk e njoh. Nuk mendoj që është nga këto si magji magji. Nuk është magji, jo. Po. Rokhsareh Maega Mami, quhet. Ghaem Maghami, fal. Mhm. Mm dhe uh, ka fituar filmi ka fituar në festivalin e Cannes, jo, në Sundance Film Festival. Në 2016 ka fituar uh, Grand Jury Prize. për dokumentarin nga bota dhe ka fituar gjithashtu edhe Audience Awards, si quhen, çmimin e audiencës. Mm -hmm. Kështu që është film i mirë për të parë. Ë uh, është diet kinema ishte aq plot Jeri, saqë përfshirë dhe mua. Isha i ulur në tokë, domethënë se nuk Mirë, si janë edhe ashtu. Po, ishte okay, ishte shumë okay. po thashë 90 minuta film do ashtu, po jo e përballova, ishte mirë. Se duket kanë funksionuar skuadrat. Atëherë jemi gati. Jemi gati Jeri? Gati. Do kemi frymëzimin për ditën e sotme. Olta menjëherë pasaj na tregon se si do të jetë moti. Atëherë shprehja që un kam për sot është nga filozofi kinez Lao Tzu dhe është kjo. Ata që dinë nuk flasin, ata që flasin nuk dinë. Ajde Lao Tzu, ajde. Filozofike. Oh, e di po ku na çon kjo ama, s'është pak e frikshme, është është e saktë. Është pak. Po është pak e kështu, e ke parasysh. Dëgjoni edhe një herë dhe mm, shqetësohuni. Ata që dinë nuk flasin, ata që flasin nuk dinë. Faleminderit Jeri. Të lutem. Tani moti me Oltën. 7 gradë në këto momente, 20 do jetë maksimalja për sot dhe nuk ka shanse që të bjerë shi. Vetëm diell. Vetëm diell miq të dashur. 10 orë me diell. Se një sekondë tash, nëse dita është bërë më e gjatë, i bie që të jetë më e gjatë se sa 10 orë apo jo, se pastaj bie që 14 orë të tjera të jenë natë. Po. Edhe dita të jetë më e shkurtë. Mm, jo. Mm. Ha, ah, okay. okay. Po, yes. jo. Yes. Ndoshta. Ndoshta. e mendova para se ta thosha. Pak. Pak po, më duket se kam kam të drejtë. Mund të jetë dita pak më e gjatë se 10 orë. Po them. Po mirë orët e tjera çfarë do kemi? Natë. Ah, okay. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur zbulim. Këtu në Club FM në 100.4 gjithashtu në ekranin e Klan Plus me ju çdo mëngjes Tani është ora 7.13 minuta Dhe ÜBerlin nga R.E.M. No Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ora është tani 7-16 minuta Miq të dashur, unë kam këtu Jerin Mirëmëngjes Kam në një fjalë, ne kemi uh, Altinin, Oltën edhe Lorin gjithashtu I kemi, s'mund të themi që i kemi Apo jo, se edhe kjo fjalë gjithashtu Jemi, jemi, s'ka problem Kështu shoko, nuk duhet të, të pish çajin në uh, filxhane Nëse këto filxhane nuk kanë kaluar njëherë në një proces uh, jerizimi Absolutisht. Mm, ashtu. E kuptova. Kemi Jerin këtu që merret me na ndihmon jo, realisht duhet të folur pak për të mirat e e vajzave që kemi këtu në emision që na ndihmojnë edhe me ca punë të vogla praktike kështu. Ndonjëherë, ndonjëherë ne i bëjmë, por ndonjëherë i bëjnë ato. Për shembull, Jeri e ka kështu me qejf që na I bën gati këto filxhanët me çaj me këto gjëra, kur vjen këtu e gjen një mrekulli e vogël. E çdo mëngjesi po Altini kishte lënë çka kishte ndodhur tash, çaj ishte. Po çaj ishte Domethënë nga dihet po, filxhani po. I pir po, e pive të gjithë. Natyrisht, natyrisht. Deri në fund. Altini s'pi më çaj, s'pi më kafe se ka frikë, por ka filluar çajin. Po ka ka tmerr, ka zënë. Po dje unë u largova më më shpejt edhe. Por Edhe bën këtë, e ke vërsi këtë që të rritmit kështu që 1 2 3, ha, për sa do ta? Ai numërim i mbrapsht. S'kam gjithë ditën. Kam filxhan për të larë. Edhe dje nuk nuk e lau filxhanin e Altinit, i cili filxhan mbeti pa larë tek tek zona. Tek po? zona e vërtetë. Ku po. është, ku është që vendoset filxhani? Te dollapi. Te dollapi, te dollapi poshtë. Po, gjithë filxhanët. Po. Mhm. Mes të larëve ishte edhe imi i palarë. I palarë. I palarë. Dhe ky pati një propozim le, tha, mos e laj fare. Ta bëj kështu siç është. Mirë. Me çaj ka qenë. Plus ka ndenjtur brenda. Plus ka ndenjtur brenda në dollap. Çka un duhet të rrëfej, mund ta kisha thënë dhe un. Me thënë të drejtën, nuk është se nuk është se jam shumë i skandalizuar fare fare. Një kat poshtë filxhanëve keni shkumsa. Po, Olta, jo, jo kokainë, shkumsa, le ta fiksojmë. Ah, mirë. Çfarë, po pse çfarë i bën shkumsi, më fal? Jo, po, gjithsesi ka pluhur, kështu që. Po shkumsi ka ka kalcium. Oh, po na duhet hani. Nuk është një gjë që hani muret ne i hanë bebet muret s'i gjen gjë, s'të gjen atë gjë se ka shkumsa. Poshtë në sirtar ku sipër është filxhani që ishte pirë me çaj, ka ndenjtur po themi nja 21 orë I thatë, por i palarë dhe tani mendoj se Mazalla po, unë mendoj që shumë i mirë. Edhe unë. Po se uji i valuar do jetë lart. Po, po. Patjetër, uji është i valuar. Of. Kështu që në një farë mënyre ato çka janë do ngordhin aty. Unë kafe e lashë, më duhet të bëj çaj. Imagjino nëse ka mikrobe dhe baktere atje. Më të kishin të mundshëm. Po ju japim këtë favor meqë e paskeni mm. fiksim edhe jeni shumë me ato. Ëh, po, sigurisht më të tmerrshmit e më të tmerrshmit e, e baktereve që mund të gjesh. Kur vjen ai jo, uji i përvëluar. Dal pak, pastaj vazhdo pjesën okay. tjetër. Nuk është puna aty. Ne jemi të rrethuar nga bakteret, por disa gjëra i kemi në dorë dhe mund të ruhemi. Dhe në këtë rast këtë e kemi në dorë dhe mund t'ia kursejmë vetes këtë pjesë. Po po, po e di. Ne këtë po themi. Këtë po themi tani, por mund të lahet, nuk është. Vjen një moment, po them kur uh, kur ndodh që që të Të hidhet ai uji i nxehtë që bakteret tërkojnë. Ka nga ato që fillojnë të kërcejnë aty. Ndoshta nuk e di po. Ja një moment shkencor tani për ty Jeri. Bakteret organizohen. Kanë dhe lider. Më fal për cilësinë e zërit Jeri, se... S'ka gjë, në zërit në së të Janë sisteme të vjetra. Po janë qëma të partizanë. Dhe lufta po vjen, vijnë leukocitet ose partizanët, siç njihen në këtë... Në këtë film edhe zhvillohet pastaj një betejë, po mos ça kokën, ti mund ta mund ta pish uh, filxhanin. Pikërisht. Sepse ti je i rritur, i ke këto leukocitet me shumicë dhe nëse hyjnë bakteret nga filxhani i çajit tënd jeshil, Do të mundesh pasaj që t'i përvëlosh në një luftë skandaloze. Unë them Maltin që çajin ta pish diku nga ora 9:30 10 pa një çerek që edhe po të ndodhi gjë. Po, të paktën në emision e ti për. Pra. Po, është e vërtetë. Nuk e keni keq vajzë. Okej, okay, edhe një serum ul ta mbaj po, këtu, po. se për çdo rast serumi ndihmon, edhe po të jetë se ka nevojë domethënë. Ja vëm ato. Edhe mund të vazhdojë emisionin ai gjatë eh, kohës që është me serum këtu. I themi Lorit mos ta nxjerrë në ekran atë pjesën po, ku po. është serumi ose ku di unë e fshehin. Ju vetëm dorën që. Do të mbajë, është puna që duhet mbajtur lart se mund ta vinim aty ku vëm zakonisht filxhanin e çajit. Aty i takon. Po. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Më lejo të lutem që të përshëndesim. Say something Olta. Po. Të përshëndesim Edën që ka ditëlindjen. Dhe Gabrieli e do shumë. Oh. oh. Eda, mm -hmm. që ka ditëlindjen, uh, përshëndetja vjen nga Gabrieli, që e do shumë. Që e do shumë. Super, Eda, ta gëzosh këtë nga Gabrieli i vogël apo i madh? I madh sigurisht. Jo, i madh. Oh. Say something tani në klubin e mëngjesit nga Justin Timberlake. Me kë këndon ky këtë? Në klubin e mëngjesit bashkë me Jerin, me Mirëmëngjes. Altinin, Oltën edhe Lorin. Mëngjesi. Paska diçka në lidhje me universitetin tashmë të mbyllur Kristal, Mos. Mm. ë i cili ishte prapë në lajme, siç e dini, para pak javësh. Ka qenë vazhdimisht qysh nga koha e diplomimit të uh, djalit të liderit të Lega Nord atëhere, uh, djalit të Bosit, Umberto Bosit, që kishte ardhur kishte mbaruar Kristalin pa mësuar shqipen. Nëse, e, e dini. Po që në vitin 2012 ky universitet u vu atëherë në nën hetim për për shitje diplomash. Shitje mhm. diplomash, po imagjinoje se shitje diplomash është një biznes i jashtëzakonshëm, në qoftë se blen letrën e duhur. Leku letër pra. Po themi shkon në një kanceleri dhe blen një karton të bukur, të mirë, diploma apo lidhesh me dikë që printon mirë, merr dhe një designer Ka disa super. të tilla. Po, no, nëse e no, shet pastaj atë diplomë. Nuk kushtojnë shumë gjithë këto shërbime. Midis 2000, 2500 e kupton euro për copë. Ajo sado që shpenzon atje. Po. Futja ble 30000 lekë atë letrën, mos e ça kokën. uh, 30000 lekë një pako po them, mm -hmm. por uh, sigurisht një pako. Pa, po se një fletë. Po, me një me 30000 lekë bën 100 copë nga këto, pra 2500 po, po. nga këto, po 30000 lekë të del rreth 25000. 25000 euro. Po, 25000 euro. Po. Por tregon tashi që mm. megjithëse ishte në këtë situatë që ë uh, dyshohej, paska qenë gjithashtu një universitet sponsor i drejtësisë, siç tregon një raportim ë uh, i BIRN, i gazetares Aleksandra Bogdani që është publikuar dje në faqen e tyre. Tregon që 30 gjykatës kanë punuar për Universitetin oh. Kristal. 17 prokurorë kanë punuar, kanë dhënë mësim atje. Disa prej tyre kanë marrë dhurata Njërit prej tyre, për shembull, Këshilli i Lartë i Drejtësisë i bëri dhe një mbledhje sepse kishte marrë një dhuratë nga Universiteti Kristal, tregon raportimin prej 60000 mm. eurosh. U, çfarë? O më falni, 59000 euro, që mos t'i ekzagjerojmë gjërat. 59000 po, një shtëpi nga Nazare. Hawaltin që një interesuar. Dhe ai thotë që A mund të tregoj këtë historinë, mund ta lexoj këtu? Po, natyrisht. Pra, thuhet që Në korrik të vitit 2014, Universiteti Kristal gjendej në prag të mbylljes në mes të një procesi gjyqësor, por presidenti i tij Ahmet Muçaj përshkruhet si sponsor bujar në një mbledhje të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Emri Muçajt u lakua bujar normal. Në KLD, ky është Këshilli i Lartë i Drejtësisë, në atë kohë i udhëhequr kam përshtypjen unë nga presidenti me mustaqe në atë mm, kohë, mm -hmm. Bujar Nishani ishte para se t'i rruante. Duhet të ketë qenë, por uh, thotë se gjatë uh, procesit disiplinor për fshehje pasurie të Ken Dhimës, që ishte një jo jo jo, e ka emrin ashtu. Ken ah, Dhima, gjyqtar i gjykatës administrative të Vlorës, i cili pretendonte se kishte përfituar 59000 euro dhurata dhe sponsorizime nga presidenti i Kristalit gjatë viteve 2008-2011. Procesverbali i zbardhur i mbledhjes së 7 korrikut të KLD-së ekspozon habinë e gjyqtarit Dhima, sepse ishte vetëm ai i akuzuar nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit të Kontrollit të Pasurive, kur sipas tij Muçaj kishte përfituar Nga Muçaj kishin përfituar edhe deri ministra dhe zëvendësministra. Mm. Dhe ky thotë, kam sjellë këtu thotë Ahmet Muçaj. Pasuria e tij është 30-40 milionë euro. Tani, si mund të dyshojmë, thotë se më ka dhënë mua ai 50000 euro. Jo vetëm mua, po u ka dhënë dhe ministrave, zëvendësministrave, u ka blerë dhe shtëpira. Ç'ne që u dyshoka mua, ka replikuar Dhima përballë anëtarëve të tjerë të KLD-së. Cilët më vonë pastaj kanë thënë e mirë. Okej, okay, s'ka problem, dhe çështja është mbyllur, s'ka pas asnjë lloj eh, kështu. Edhe pse ky ndërkohë që e kupton mm. Eh, Ju jeni te Dhima urime. Jo, se mos vetëm ai, ai ka thënë atë. Kjo është mm. gjëja, domethënë, ata janë kanë qenë mm. të gjithë, edhe janë. Është një rrjet i madh. Po. Ministra zënë ministra të asaj kohe, të kësaj kohe e të gjitha kohërave. Po kam shpin deri në fyt po. në në në dhima, në po. po. Si e ka? Ashtu. Ken dhima. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Miq të dashur ka një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare në këto me, a mund ta lidhim të me një Je je. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Tini, Olta Lorka, mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes, mirëmëngjes kudo që të jeni, kudo që të jeni, bëhuni gati tani sepse anagrama është duke ardhur këtu në klubin e mëngjesit, në makinë apo në shtëpi qofshi, zonja dhe zotrinj, djem dhe vajza, mace dhe qen, pleqe plaka, fëmijë e fëmijë. Ë? Okej. Okay? Do ta zgjidhni ju miq të dashur anagramën çdo mëngjes. Nëse ju e zgjidhni anagramën, keni për të fituar një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Wow, si e tha. Si çdo. Bravo. Kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Të lumtë Olta. Faleminderit. Si një doktoreshë do thoja, pothuajse. Ëndërr e kam pasur. E ke pas vërtet? S'u bëra dot. Mund të luftosh Olta. Me kë të luftoj more zotri, me mullinjtë e erës. Tani është çfarë të, çfarë të luftoj. Ajo s'merr vesh. S'merr vesh nga doktoratura. Tani. Domethënë nga mjekësia. S'e bleva pra dot. Po ta blije ti. S'u tregova e zgjuar. Të përvëlon tani për këtë Olta. Jo, po. Mbajti. Mendoj që po ta kishte blerë. Mund të ishte Olta sot me bisturinë në dorë pra, por po s'e blija dot se s'i kisha, po. aq. Ëndrra e saj miq të dashur ishte të bëhej kirurge. Por dhe mund të bëheshe kasape Olta. Faleminderit o Zot që që s'u bë për këtë komb. Po se s'i dihet. Si do shkon. S'ke faj Tin. Shumë mirë që falenderon Zotin se s'do më kisha afër, kuptohet. Doktoreshë po do ishte doktoreshë. Natyrisht Olta që kjo. Doktoreshë Reka. Doktoreshë Reka, edhe doktoreshë Reka që lëviz flokët kështu t'ia bën. Shiko, pacienti është është brenda gjendjes normale. Po. Presim pak për të marrë përfundimet e duhura, po do flasim, do të marrim telefon. Bëj këto 1 2 3 4 10 analiza. Tash. Një 10-she te xhepi. Mm. Mu. Po po. Mm. Ti ti ndjen se të nga to je ti. Në vjeqe dhe Një mishe shpejt Një mishe shpejt Vërtet, sipas gjendjes kritike të pacientit Po, është e vërtetë Jo, sipas, po, e vërtetë E vërtetë, mirë uh, Do të bëjmë një pyetje miq të dashur nga aktualiteti në këto momente në mënyrë që të Dakord. Japim edhe një çift biletash për në Cineplex. Ready Player One, Gringo dhe You Were Never Really There janë uh, tre filmat që shfaqen këtë mm -hmm. javë në Cineplex të rinj, po, sigurisht. Uh, dhe ne ju çojmë ditën e premte për të parë secilin prej këtyre titujve. Ëh, Atë që do të zgjidhni ju, por janë Ready Player One, Gringo dhe You Were Never Really There. Mhm. Mm Këta janë tre filmat. Zonja e zotërinj duhet t'i përgjigjeni kësaj pyetjeje. Dhe pyetja është? Në Kampionatin Europian të Peshëngritjes, një djalosh që përfaqëson Shqipërinë, Mhm. ka fituar tre medalje ari. Nëse edhe ky me doping i ka fituar. E sigurt. Unë jam i sigurt se jo. Ja. Dua emrin e kampionit nga ju në 0692070222, 0692070222. Ty më duket të duhet uh, doping zotëri për të ngritur volumin këngës që vijon tani. Po ky kam përshtypjen unë që i ngre vetë ato. Zgjohuni që të gjithë se ka ardhur pranvera Mirëmëngjesi zonja e zotërinj Jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios Club FM në 100.4 Unë jam këtu bashkë me Jerin, mirëmëngjes Kam uh, gjithashtu këtu me mua Altinin mirëmëngjesi. Edhe Unë si jam, Olta mirëmëngjesi Dhe gjithashtu me ne Lori mirëmëngjesi Bravo Briken Calja, miq të dashur quhet kampioni mm -hmm. Më i ri i peshëngritjes shqiptare Djali që ngriti flamurin në kampionatin Europian të peshëngritjes mm -hmm. Dhe ka fituar jo pak, por uh, disa Tre pra medalje. Tre medalje. Atij iu var po qafa. Mezi po i mban tani do vijë me gjithë flori këtu në Bravo, në Shqipëri. Kështu që kush është fituesi? Kush është Besiana 025 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Të lumtë Besiana, kështu që lajme të mira pra nga um, bota e sportit. Për të ngritur pesha jemi. Fantastik. Ë, uh, dje pati edhe një lajm tjetër të rëndësishëm. Ishte çelja e Tarifës së re për rrugën e kombit. Urime. 5 euro, 5 euro. Po. 5 euro. 5 euro. 5 euro shi filloi nga Kukësi. Tani nuk ti nga Selaniku. Tani nuk e di domethënë se si si është si i bie kjo. Sepse u tha në fillim, u tha që ishte 10 euro. Kush? Në fillim pra, lajmi doli sikur ishte 10 euro. Ajo që kemi thënë gjithmonë, hidhet kashka. Po. Pastaj Tani sa e lanë si përfundim? Nuk e di, pra nuk e di se sa kanë lënë, duhet me bo rrugë që ta marrësh vesh tamam. Sepse unë nuk i besoj fare politikanëve. Le ta thotë kush dojë. Më i miri i politikanëve, nga i pari i vendit tek i fundit i vendit. Më i mirë. Po uh, let na shkruajnë kush e provoi. Nuk është se kush pra, kaloi pra, jo, sepse u tha se sikur do ishte pesë, domethënë kam dëgjuar nga ato që thonë që është vetëm në vajtje. Dhe pastaj kthimi është falas Paguan pra oh, A, është falas Por ata që hynin nga Kosova Pse paguanin atëherë? Po ata do të paguajnë pastaj. Sepse kthimi është falas i bie që ata mos paguajnë, do të paguajnë kur ata kthehen i bie. Më kupton? Që është vetëm në një drejtim jo, pagesa. Po dalin po thua. Do i binte ashtu mm. pra që të hynin falas dhe pastaj në dalje do jo, po, paguan. Po frikë që këta po dolën nga po Kosova mos. Kush duron dot këtu me lale që të paguash në dalje. A imagjinon se çfarë do të thonë për shtetin shqiptar të paguash në dalje? Ku e ke parë atë? Dhe po shikoj një kronikë të lajmeve, ë, e cila tregonte njërin nga këta të irrituar jo pak. Mhm. Ë, një shofer kosovar që vinte. i cili nuk i donte mbrapsht në euro, nuk i donte lekë, ti marrin euro. Mm -hmm. Pra, do të kompensoni se e para kjo një herë, pse duhet me euro dhe jo me lekë. Nuk i dua i thaj. Mos do tri thoshte ky, un kshu e kam sistemin, i thoshte që po, t'i kthej në lekë. Po edhe un kshu e kam sistemin, tha që nuk i marr lekët. Kam dhe un sistemin tim i thaj. Edhe kishin ndejt aty gjysmë ore derisa kishte ardh policia, pastaj ë. Ai kishte sqaruar. Ky thoshte që e kishte kërcënuar etj etj etj, po që Por gjithsesi ajo u. Pyetja ime si popull është në rast se unë nuk kam lek, nga t'i bie më. S'do i bish asgjë. Me dele daltin, me dele, nuk ke se nga t'i biesh fare. Duhet të fluturosh. Në këmbë. Fluturimi është pa tarifë. Vetëm tek dhish domethënë. Merr një avion këtu, mund të marrësh për shembull është një linjë që fluturon drejt Prishtinës dhe shkon në Prishtinë. Jo më jo, jo nga Rinasi nisesh për uh, i bie me e bën me avion. Me avion po. Tani dje ishte një numër kamionësh, se këtë e duam nga ju se sa ishte numri i kamionëve të protestës që mm. protestuan dje përgjatë rrugës së kombit. Këta sepse... më duket se zgjodhën të protestonin pa rroba, për të thënë që pa rroba? Pa rroba, ishin brenda ishin kamionët ishin bosh, ishin të pangarkuar me me mall. Dhe jo jo, shoferët ishin të veshur. Jo, po, pra, kamionët ishin pa rroba. Po themi se ishin kamion po mallrash veshjesh, por nuk kishin atë ditë ishin bosh. Kishin vetëm ca tabela që thoshin bënin ca ca protesta. Domethënë jo, jo, ishin ca mesazhe proteste në para kamionëve kishin lidhur me me ca tabela. Por jo, shikoj, ajo që duhet Oh, ojta mos e ndetë rreth. Kam një mesazh që më thotë 650 lekë ishte tarifa. 650 lekë është nga njëra anë, pra e paguan një herë, po kur kthehesh, e paguan prap, është pyetja apo kur kthehesh? S'e paguan më. Po mirë, më nëse është kështu le ta ndajmë. E paguajnë dhe ata që hyjnë dhe ata që dalin? Le ta ndajmë për gjysë tarifën. Sepse 650 dhe 650 Jo janë. Dhe pastaj një pyetje tjetër që kam unë, pse kjo vihet në është vënë realisht në euro? Po po po, në euro. Në euro, në euro, po. Shteti shqiptar i mbledh në pra, euro se kjo është. Po ja, s'e besoj. Ëh? Po s'i bie që të lëvizë sipas kursit? Po. po. Domethënë fiksohet në euro dhe nëse bie euro duhet të bëhet diskursin para se të futesh. Po, nëse ata do të kenë humbje kështu. Mund të imagjinoj atë që zihet me atë për kursin e këpër ashtu. Sa e merr ti jo, euro, sa ta jap unë euro, po, sot është kaq. Dhe është jo, po, s'ka kursin. Po banka e Shqipërisë është duke duke marr uh, politika që të Po këtë pra po thosha pak më parë që bëra si pyetje, pse duhet të jetë pikërisht në këtë formë? Atë pse nuk e di. Pyetja është I don't I think no. Edhe nuk e kuptoj fare gjithashtu. Asun. Gjithashtu janë ca gjëra domethënë që nuk kuptohen. Shteti shqiptar është është një shtet i çuditshëm, duhet thënë. Sa për është brilant ndonjëherë, por uh, zëre gjuhën. Ndonjëherë, ja fut. Si uh, Si ai si kishte si ton dhima diçka. Si ken dhima. Ken dhima. Ken dhima. Për shembull, ka një ka një listë tani sepse e ju e keni parë tash është domethënë gjithë kjo pjesa e bregdetit. Mhm. Mm që do dhe është bërë apo janë bërë abuzime të tmerrshme në në bregdet me pronat. Si gjithmonë. Edhe dhe duhet zgjidhur kjo sepse është diçka që e mban vendin peng, qoftë se akoma s'dihet se kush e ka kë. tokë etj etj etj dhe duhet që të shkojë tek ata që realisht e kanë. Që të bëhet drejtësi me këtë. Kështu që do të ketë një dorë tjetër pra. Pak e vështirë. Si pra, mund të ketë, por shiko ka një ka një problem të vogël ama që që kryeministri ka nxjerrë një VKM ose qeveria ka nxjerrë një VKM që thotë që mm. pezullon ligjin siç është, por e pezullon vetëm në bregdet. E para e punës ligji nuk mund të pezullohet me një VKM se s'ka asnjë VKM që mund të jetë mbi ligjin. Duhet një ligj tjetër për të pezulluar një ligj që ekziston. Duhet një ligj që e ndryshon një ligj. Po jo një llaf goje, po e themi, apo VKM. Dhe kjo që të vijë mbi ligjin. E para, e dyta, nuk mund të ketë një ligj ose një VKM që vepron vetëm me një pjesë të territorit. Vetëm mbi një pjesë të popullsisë. Domethënë, një pjesë e popullsisë, ai që jeton, po them, në Dibër, a në Kukës, a në Korçë, a në Tepelenë apo diku po, pra, që nuk është në bregdet, ai mundet ta regjistrojë, e zhvillon tokën e vet të bëjë, të fillojë. Kurse nëse ti je në bregdet nuk mundesh. Kto janë Domethënë në Shqipëri ka ka jo. një ligj që është vetëm për disa dhe nuk është për disa të tjerë, që i bie të jetë, domethënë nga ana kushtetuese kam përshtypjen unë se Po ne nuk kemi jurista asnjëri, po po diçka që është Po ligjet e pjesshme s'ka kuptim. Ne edhe kur vishim Po s'ka kuptim, edhe byreku bëhet që ta nxërë gjithë tepsia. Po, A pra. ke parë ti një byrek gjys tepsie? Jo. Të bërë. Jo. Ligji në dorë të Maliqit varet se çfarë do të bëjë. Kujt i thua Maliq. Jo, m'u kujtua. Me cilin e ke. M'u kujtua. Ka shantimi. Pra nga e kaluara. Maliq. Burrë. Po. Po Dako. Është Dako. Dako, Dako. Se di pse po i pyet vetëm për Fierin. Losi Teis është, po. po Kjo pjesë është për dorsin. E keni çuar në një moment. Po gati kaset në Altin, vër kasetën. Gati. Losi Teis është anagrama për ditën e sotme miq të dashur. Losi Teis. 069 20 70 222 Në orët në vazhdim do të ketë hyrje për Gjirokastrën, për uh, Vlorën, uh, do ketë hyrje për Tepelenën, uh, Përmetin e të tjera të tjera. Tani do t'ju lëmë me George Ezrën. George Ezra është ky. Hajde. Kujdes! A e dini se pulat me lëkurë të verdhë realizohen me ngjyrues dhe kjo nuk i bën ato natyrale? Për më tepër, nuk tregon cilësinë e vërtetë të mishit të tyre. Ndaj duhet të konsumoni mish pule të klasit A, pa antibiotikë, pa hormone dhe pa ngjyrues. Kjo fushatë ndërgjegjësuese bëhet nga Tik Tik, pula e freskët shqiptare. E ardhmja është një mënyrë e re udhëtimi, eksplorimi, transformimi, argëtimi. Por që ajo të jetë e sigurt dhe komode, ju duhet të udhëtoni me Skoda Karoq. Eja dhe zbulo një mënyrë të re jetese, vetëm tek Porsche Albania. Super oferta vetëm në Komodita Home. Deri në 70% ulje. Produkte në ofertë për dhomën, kuzhinën dhe tualetin. Set çarçafësh pambuku, jorgan tek 160 me 220 centimetra, set pjatash 16 copë me dizajn, peshqir 100 për qind pambuk, wow, dyshek me 50 për qind ulje. Ju mirëpresim në qendrën Toptani kati i katërt dhe TEG kati i parë. Komodita Home. Ndjehu komod. Teksa prisni që të vijë kafeja, mund të kryeni të gjitha pagesat vetëm në një sportel. Kudo ku ju ndodheni në Shqipëri, gjeni agjencinë UnionNet Western Union në një ndalesë. Ju kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat e faturave të energjisë elektrike, ujit dhe telefonisë fikse. Pagesat e gjobave të makinave, taksat dhe tarifat e Bashkisë Tiranë, abonime për televizion dhe internet, rimbushje dhe aktivizim paketash celulare si dhe shumë shërbime të tjera, të gjitha në një sportel dhe kaq shpejt. UnionNet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush. Ju punoni çdo ditë me përkushtim për biznesin tuaj. Nuk ka rëndësi nëse jeni një sipërmarrje e re apo një biznes i konsoliduar prej vitesh. Tirana Business Park mund të bëhet partneri juaj, duke ju ofruar zyra me qira, cilësi 100% gjermane me çmimin më të mirë në treg, nga një post pune deri në një zyrë të dedikuar, madje edhe një ndërtesë të tërë për kompaninë tuaj. Tirana Business Park është vendi ideal ku mund të organizoni eventin tuaj të radhës në një ambient unik biznesi. Për më shumë, na vizitoni për një kafe apo drekë dhe eksploroni Tirana Business Park. Ora 8:01 minutë. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Dëgjues të Club FM përshëndetje. Ju njohim me lajmet shkurt të orës 8. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka pushuar procesin e vettingut për disa zyrtarë të sistemit të drejtësisë. Procesi i vettingut është ndërprerë për Mirela Fanën, gjyqtare pranë Gjykatës së Lartë, pasi ajo ka dhënë dorëheqjen pranë Presidentit të Republikës. Gjithashtu procesi i vettingut është ndërprerë edhe për prokurorin e Krujës Sulejman Tola, katër ndihmës ligjorë në Gjykatën e Lartë, si edhe për Ilir Pashajn, gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë në Elbasan. Prej së mërkurës, kush do të kalojë në rrugën e kombit duhet të paguajë. Kompania koncesionare nis aplikimin e pagesës për mjetet sipas tarifave të përcaktuara. Për të kaluar në rrugën e kombit, tani paguhet nga 2.5 euro për motor në 5 euro për makinat e vogla dhe deri 22.5 euro për kamionët e mëdhenj. Vendimi i qeverisë shqiptare është kundërshtuar nga banorët e Kukësit si dhe komuniteti i biznesit në Shqipëri dhe Kosovë. Bregdeti i Vlorës, Sarandës, Lezhës dhe Velipojës janë ndër zonat më problematike për sa i përket abuzimeve me tokat në bregdet. Kreu i Aluiznit Artan Lame paraqiti disa mënyra abuzimi, siç është tjetërsimi i titujve, shpërndarja e pronës nga dy herë për të njëjtat persona si edhe shpërndarja e tokës edhe për persona që nuk kanë qenë fare në fshat. Lame paralajmëroi verifikimin e rreth 30000 vendimeve në të gjithë bregdetin shqiptar. Rreth tre mijë vende pune ofrohen nga gjashtëdhjetë kompani dhe universitete të vendosura në panairin Work and Study dy mijë e tetëmbëdhjetë në Pallatin e Kongreseve për të gjithë të interesuarit. Ky është edicioni i nëntë i panairit ku takohet oferta dhe kërkesa dhe kompanitë pjesëmarrëse janë nga një sërë sektorësh. Ishit me lajmet në Club FM. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Mirëmëngjes dhe mirë se vini Ora është tani 8 e 7 minuta Jeni me klubin e mëngjesit Në valët e radios Club FM Dhe gjithashtu në ekranin e Klan Plus Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam këtu bashkë me Jerin, me Altinin, Oltën, edhe Lorin dhe anagrama për sot miq të dashur Losi Teis. Ëh. Mm -hmm. Është zgjidhur Olta. Po, sigurisht. Ëh. Mm. Stolisje. Bravo. Stolisje është e saktë. Është Loreta fituese 255 i mbaron numri. Fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Okej, okay, faleminderit Loretës për pjesëmarrjen, faleminderit edhe ty Olta. Për uh, punën e mrekullueshme që bën në klubin e mëngjesit. Mundohem tani. Okej, okay, shumë mirë. Uh, kemi një censurë miq të dashur çdo mëngjes në këtë orë, është një klip i vogël ku Altini ka fshirë një fjalë. Dhe në këtë klip ne duhet të gjejmë fjalën që është fshirë. Mm -hmm. Kjo është loja, është e thjeshtë. Dëgjoni pak. Për këtë arsye edhe oktapodi me vija blu sa një top mund të sulmojë një gaforre të pajisur me kthetra të mprehta E dëgjojmë edhe një. Po po po, me çfarë topi e ka krahasuar Oktapodin e vogël me vija blu? Për këtë arsye edhe Oktapodi me vija blu sa një top mund të sulmojë një gaforre të pajisur me kthetra të mprehta. Mm. Shumë mirë, është detyra juaj për ta zgjidhur, provoni nëse ia dilni do të jeni fitues të një dhurate këtu në klubin e mëngjesit. Oktapodi i vogël. Do ta nisim me një dhuratë nga Preciosa. Okej. Okay. Okej. Okay. Faleminderit Olta. Po shikoja një artikull që ka mbledhur disa nga historitë e presidentit Carter në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me përkthyesit e ndryshëm që ka patur. Mhm. Mm dhe flet se si ndonjëherë përkthimi mund të influencojë presidentin. Për shembull, disa fakte që nuk i dija ishin se ë uh, kur Jimmy Carter pranoi emërimin nga partia e tij për të qenë kandidati demokrat për president që më vonë pastaj u bë president. Mm -hmm. Për herë të parë në televizionin amerikan u shfaq një përkthyes në gjuhën e shenjave. Mm. I cili ishte si të thuash ishte revolucionare për kohën, ishte ishin vitet 70. Dhe ky person, nuk e di nëse ishte një grua apo mm. një burrë, por që ishte hera e parë që ndodhte, që në ekran tani është praktikë që shumë vende e kanë. Dhe kjo tregonte ë uh, një lloj si të thuash vëmendje ndaj popullsisë që nuk dëgjonte për uh, të pasur edhe komunikimin me ata. Kjo ishte një gjë që ndodhi për herë të parë pra me presidentin Carter. Një tjetër për shembull ka qenë uh, që ky ka vlerësuar, mund t'i keni mbajtur mend këto. Është bërë dhe një film atje. S'e mbaj mend tani eksaktësisht titullin. Po është një film që tregon se si gjatë luftës së dytë botërore, ëh, mm -hmm. amerikanët përdorën edhe uh, gjuhën e amerikanëve vendas, indianëve të Amerikës, siç njihen ndryshe, gjuhën Navaho, për sepse ishte një gjuhë e panjohur nga armiqtë, po themi, gjermanët etj etj, mm. edhe e papërkthyeshme për ata, e përdorin si një kod, pra. Flisin me gjuhën e, e, e indianëve të Amerikës e atyre vendasve që gjetën atje. Dhe president Carter ishte ai që i inauguroi i dekoroi këta më vonë për herë të parë për kontributin e tyre gjuhësor në fitimin e luftës së dytë botërore. Në një rast për shembull kur presidenti Carter kishte shkuar në Poloni gjatë uh, kohës që do të mbante një fjalim përkthyesi nuk e kishte patur të shkruar fjalimin dhe pas 2 orësh në një shi dhe ngricë përkthyesi bëri një gafë sepse përktheu dashuria e amerikanëve për polakët në mm -hmm. epshi i amerikanëve për polakët. Oh. Po. e cila shkaktoi. Dhe një tjetër edhe e fundit që do të tregoj nga këto. Mhm. Carteri shkon në Japoni dhe gjatë kohës që mbante një fjalim atje tregon një barsaletë, siç amerikanët bëjnë ndonjëherë, një batutë të vogël, të bukur. E cila u prit me entuziazëm dhe të qeshura shumë të mëdha në sallë, aq sa Presidenti Carter u kthye nga përkthyesi dhe i tha, "Më fal i tha po si si ia dole që ta përkthesh kaq bukur mm -hmm. Barsaletën se ndonjëherë e ke parasysh, s'humbasin në përkthim këto gjëra." Po. Dhe ai tha, zoti Carter i tha, "Unë uh, thjesht thashë që ju treguat një barsaletë dhe të gjithë duhet të qeshim." po. Kështu kishte thënë të gjitha I kishte rënë shkurt ah, Ishtë në knashë po. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit Tani është 8-12 minuta Miq të dashur ju përshëndesim Dhe ju urojmë ditë fantastike Calvin Harris tani Mirëmëngjes, mirëmëngjes yeah. Mirëmëngjes e mirë se vini që të gjithë në klubin e mëngjesit ora Në këto momente miq të dashur është 8 e 19 minuta 44 sekonda Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjes të gjithëve edhe Morning. Lorin e gjithashtu jemi me ju në faqen tonë online në Facebook Te faqja ime jemi ku po, jemi po, po. Tek uh, Blendi me kapele Se që që po. Blendi Salaj mund ta kërkoni atje jam unë me kapele të bardhë nga një ditë kur kam qenë në plazh para ca kohësh. Atë kam lënë se boll mirë është. Po më thoni. Kur e keni ndërruar për herë të fundit uh, foton e profilit ju? S'e mbani mend fare. Ah, s'e mbani mend fare. Kam qenë me flokë të shkurtër atëherë. Kur do ta fshini Facebook-un tuaj? Ka ndërmend ndonjëri për ta fshirë sepse ka një fushatë që kanë nisur ju e mhm. njihni këtë. Quhet delete Facebook, oh. edhe me një thurje delete Facebook quhet. E ka nisur uh, e ka nisur Elon Musk uh, Zotëria që mm -hmm. po uh, ka kompanitë SpaceX, Tesla dhe Solar City mes të tjerash, por ky vendosi që në Twitter ta fshinte Facebookun e kompanisë Tesla, Facebookun e kompanisë SpaceX gjithashtu. Dhe tani uh, me çfarë po shikojmë në lajmet, edhe Playboy, ëh, ah, uh, të cilët kishin një faqe zyrtare të revistës. Unë nuk e kisha parë, por e shikoj Playboy është uh, botim. Po ke po ku ka ka ka ka gjëra po, ka gjëra shumë interesante brenda, jo vetëm uh, nuditeti, por gjithsesi. Kishte 25 milion fansa në gjëra të tjera interesante. Facebook edhe i kanë dhënë delete faqes së tyre për shkak se uh, skandali për Facebookun po thellohet në lidhje me sa dinte kompania mm -hmm. për të dhënat e marra peng e vjedhur nga Cambridge Analytica e gjithë këto gjërat e tjera. Pra, duke sigur skandali thellohet dhe janë një seri kompanish që janë duke bërë thirrje në Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm që ta fshijnë Facebookun e tyre dhe Playboy bëhet i fundit që e fshin. Facebook. Bravo. I bie e thot, "Ok, çfarë mund të ndodhë është kjo që në qoftë se sepse Facebook është parë si një nevojë për këto kompani që ta shfrytëzojnë këtë platformë, mm -hmm. sepse duke ndenjur jashtë Facebookut, atëherë ti qëndron jashtë kontaktit me klientët e tu, po themi me fansat e tu apo çfarë kanë secili lidhjet me me bazën. Prandaj janë të gjithë në Facebook, pak a shumë, por në qoftë se të gjithë thonë jo, jo, jo, se ne kemi faqen. Pastaj nuk është e vetmja platformë. Dhe nëse e ka keqtrajtuar klientin e vet, përdoruesin e vet, duke ia marrë të dhënat, duke ia lënë të shpërdorohen dhe pastaj duke mos e njoftuar, duke mos i thënë asgjë mbi sa është vjedhur sa është kuptuar mm. po. Etj etj etj, këta kanë vendosur thonë po sikur t'ia ulim pak uh, reputacionin Facebookut, po. Kështu që ne jemi live në Facebook në këto momente, po. por nuk e dimë edhe për sa gjatë, nëse kjo ndërpritet papritmas është sepse e fshimë edhe ne Facebookun tonë. Po pra s'di si na e thotë truri. Po, po do të ishte nuk e di, do të ishte një gjë e mirë dhe liri. Megjithatë, fillojmë lojën. Okej. Okay. Atëherë zonja, zotërinj. Ju që jeni duke na dëgjuar në radiot tuaja, në makina, ju që na dëgjoni në radio, në radiot e shtëpive, në radiot. Ju me kufje dhe ju në televizion e ju në Facebook gjithashtu. Ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë ditë shumë të mirë. Ora është 8:23. Kjo lojë quhet fjala mbrapsht. Ju mund të luani duke i gjetur këto fjalë para Jerit, Altinit, Oltës dhe Lorit Të cilët janë në garë njëri me tjetrin, kush e kush t'i gjejë fjalët e mia më parë. Rregulli i lojës kërkon që unë t'i zbuloj fjalët duke filluar nga shkronja e fundit drejt shkronjës së parë. drejt shkronjës së parë. Dhe ju duhet të gjeni se cilat janë fjalët me intuitë nga fundi në fillim. Mhm, mm jemi gati. Unë e quaj shkronja e parë, por në fakt është e fundit edhe. Se gjithçka është mbrapsht, prandaj loja quhet fjala mbrapsht. Kjo fjalë ka tre shkronja, shkronja e parë për ju është K. Shkronja e parë për ju është K. Ju mund të luani në 069 20 27 222. Tani. Shkronja e dytë në fjalën me tre shkronja. Mm -hmm. Nga fundi në fillim. Është E. Kek. Kek thotë Altini, Altini e pasaktë. Mo. Oh. Kush? Kush i ra? Lori, Lori, Lori, Lori, Lori. Lek. Lek. Jo. Lek është e pasaktë. Mek. Mek është e pasaktë. Jo folje Olta, gjithmonë ah, me folje. Tek. Është e saktë. Wow. Bravo Jeri. Wow. Tek është e saktë. Unë po mendoja Lexi Lori çfarë kur mm, është. Po. Tek është e saktë. Dy pikë për Jerin. Aty të rri mendja Jeri. Zero Altini. Nuk ka. Zero Olta. Nuk ka asha dor nga. Dhe zero Lori për momentin. Tek. Okej. Okay. Kjo fjalë ka katër shkronja. Shkronja e parë për ju është T. T. T. Katër shkronja mbaron me T. Shkronja e dytë për ju është F. Çift. Çift. Jo. Çift është e saktë. Wow. Si që nga sot Si që nga sot Pes Ngaqë iku dje herët nga puna Tek dhe çift Tek dhe çift Pra Jeri ke 5 pikë në total. Wow, s'e kapim dot më. 5 pikë në total. Lëreni tani. Nuk i dihet. Kjo fjalë ka 5 shkronja. E lë blofin. Tani një shkronjë mjafton se do të luajë Lori. Mm, kam bërë një gabim të vogël këtu. E riparon Lori pastaj me me 6. E më me 6 ka gjë. Okej. Okay. Do ketë 2 me 6. Ka problem. Me 6 edhe kjo. Po. Okej. Okay. Më falni. S'ka problem. Dy blofe me 6. Shkronja e parë për ju është I. I. Kujdes, më mirë për ju, keni më shumë shkronja më kollaj për të arritur Jeri, po. Shkronja e parë për ju është I. Shkronja e dytë për ju është R. Pra ka gjashtë shkronja dhe mbaron mhm. me ri. Me ri. Ndonjë ide ndonjëri nga ju? Kam një ide, po, s'do guxoj. Ke një ide, po s'do guxosh, po ti futja se 5 pikë i ke? Ja. Jo. Shi sa e qenë Shkronja e tretë për ju Miq të dashur është një fjalë me gjashtë shkronja Shkronja e tretë për ju mbas i-së dhe r-së është U E pas këmë rapit U Pra mbaron me Uri Me uri I hahet Do t'i bis pysë Patjetër Dashuri Dashuri është Maturi. Bravo. Maturi. Olta je e pasaktë. Jo, Çfarë prapë? Mbaron me turi, po nuk është ai derr, është një tjetër. Unë nuk loz më al. Nuk është derri mat. Ta provoj? Patjetër Jeri. Dituri. Dituri është e saktë. E para që po mendoja unë ishte qemeri, prandaj nuk po guxoja. Edhe tre pikë të tjera për Jerin bëhet me Atë nuk kishe ndonjë gjë për thënë. Hiqi dhe dy që ka për në qemeri. Kush uh, ka ndonjë jo, fitues? Kush ka thënë dituri? Pasuri. Jo, se ishte me turi. Mhm. Eliona. Eliona ka fituar. Okej. 737. Kujdes tani. Kjo është me 6 edhe një herë. Okej. Shkronja e parë për ju është ë. Shkronja e dytë për ju është k. K. Pra ka 6 shkronja dhe mbaron me k ë. Shkronja e tretë për ju është f. K. K. Ka gjashtë shkronja, mbaron me Ofkë. E ka Olta apo? Por nuk është Nofkë. Nuk është Nofkë. Po. Nuk. Ti e the Nofkë? E thashë Nofkë. Trofkë. Trofkë është e pasaktë. Trofkë. E ka Altini. Ah. Vetë vetëm Altini në lojë. Ma thua edhe tjetër. Shkronja e 5 për ju është R. Vetëm trofka më vjen më. Sapo ta tha Olta. Olta sapo e tha atë fjalë? Nuk e dëgjova. Nuk e dëgjova, okay, është profkë. Prof, prof, profkë. Shpresoj tani e ke dëgjuar. Profkë. Mirë, bro. Fjala e fundit nuk ju bën fajde asnjërit prej jush. Ai më vjen një aman për qef aman. Aman për qef aman. Oneda është fituese. Shikoj tash se çam dot këtu. Do t'u shpjegoj drejtuesve të radios se Jemi në orën 8:30, janë koshientë që të dy dhe kërkojnë aman, aman për qef, aman. aman për qef. Olta e para që është xixa e reklamave. Jo, më jo, unë okay. e lashë zilen. Kjo fjalë ka 7. Mikën qefe. 7 shkronja, do ta bëjmë shpejt. Shpejt. Okay. Shkronja e parë për ju është ë, shkronja e dytë për ju është n. Pra 7 shkronja dhe mbaron me n ë. Shkronja e tretë për ju është i. I. Lori. Lori. Glen, kjo është benzinë. Është e pasaktë. Mos. Kaptina. Kaptina është e pasaktë. Na jepni dhe një ju lutem. Shkronja e katërt për ju është M. M. Mina. Jepi dhe një tjetër se s'të gjen gjë. Që të mbarojmë shpejt është puna. E është e pesta. E minë. Ha Jeri se ti. Ha Jeri. Nuk më vjen fare. E minë nuk më vjen fare është. Ose ajo do ti në lojë zemra. A pse do un jam? Po, Shkronja e 6 për ju është R. Gremi. Gremi. Të dy janë kështu. Lutem respektoje lojën, zilet, gjërat. Po po. Ajo sa t'i binte ziles unë i bija ziles. Sa t'i binte ziles ajo? Sa t'i binte ziles? Kto ishin fjalët tek çift, dituri, profkë, greminë. Për sot ikën, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Bravo Jeri. Ora është tani 8:38 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Miq të dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Jemi gjithashtu edhe në ekranin e Klan televizionit Plus. Klan Plus. Yes. Mëngjesi. Hello. Mëngjes Ulda. Mëngjes, mëngjes. Ëm kemi një quiz me seri, do të bëjmë një quiz me seri. Okej, okej. Ju mëngjes për gjithë ata që duan të luajnë, të fitojnë, e të provojnë dijet e tyre, po ju them që tani që pyetjet në këtë quiz, mhm. për shkak të mënyrës se si është ndërtuar, i bie që të jenë relativisht të lehta. Avec ma bicyclette. Po, E shiko se po mendoja për biçikletën time në këto momente Më shkruajti një djalë. Meqë jemi tek adash francezë, por këta janë adash francezë mm -hmm. Kanë të njëjtin emër, njëri me mbiemrin Cartier, tjetri me mbiemrin Kusto. Kusto mm -hmm. Dhe të dy janë Ose ishin eksploratorë francezë Si e kishin emrin pra Dy adash. Një adash më kishte shkruajtur mua. Një Blendi mm. Po. Në Si e kishte hallin Po ti çefi. Blendat nuk kanë halle. Lale. Okej, okay, Lale, si e ke çefin? Por uh, kanë probleme. Më shumë ta. Po më tregonte se si ë um, uh, është një organizim i njerëzve me bicikleta, i të cilëve pjesë jam dhe unë. Domethënë jam me bicikleta, po i organizimit jo, nuk kam qenë ndonjëherë. Mhm. Mm Edhe quhet Critical Mass Tirana. Pra masa kritike Tiranë. Tam. Edhe këta të premten e fundit të çdo muaji organizohen për një aktivitet me bicikletat e tyre. Siç ka për të pasur një këtë të premte, që i bie të jetë e fundit e muajit mars data 30. Dhe aktiviteti është me bicikleta. Nesër pra. Nesër, Nesër. në orën 6 pasdite në sheshin Skënderbej. Do bëhet një xhiro, ka një itinerar në rrugët e Tiranës. Po fillon në sheshin Skënderbej dhe mbaron sërish në sheshin Skënderbej. Dhe bëhet një xhiro që sado e gjatë që të jetë është ka lezet, se bëhet shpejt. Po. E bëhet bukur. Dhe kjo ka për t'u treguar njerëzve se sa shumë biçikleta kanë. Ideja është që të vijnë bëhen shumë biçikleta. Kam përshtypjen. I kam thënë këtë djalit, po e kam shkruar shumë vonë këtë, ndoshta s'e ka lexuar akoma që të vijë ndoshta nesër të na tregojë pak më shumë në po. emision mm -hmm. se si si bëhet kjo punë. Po kishin kishin një video të vogël uh, prezantuese të eventit që tregon se si mblidhen. E thotë bëhuni gati për Critical Mass Tirana sepse ndodh të premten e datës 30 mars pra nesër. Do të marrësh biçikletën dhe bashkohesh në një protestë pedalim. për sigurinë e jetës së atyre që janë në trafik me bicikleta. Pranvera vjen me shumë bicikleta. Që që në datën 23 shkurt të premten te sheshi Skënderbej në orën 18 për të treguar... Në forcën, po. E tani 23 shkurt ishte bërë Ai ishte kjo ishte po pra se jemi në Mars. Më fal. E po lexoja nga ajo video po. Mm. Kjo ishte 30 mars pra nesër. Mm. Okej. Sorry. Thank you. 23 shkurti i bie të ketë qenë e premtja e fundit në shkurt. Po. Mhm. Er, gjithmonë e premtja e fundit e muajit kjo mbahet mend mhm. mbahet mend kollaj. Kam përshtypjen më shumë se sa një herë. Mund të bëhet. Po nëse jeni me biçikletë, nëse jeni të shqetësuar, uh, për shkak se njerëzit ndonjëherë tregohen shpesh herë tregohen jo vetëm të pasjellshëm, po edhe pa menduar fare se çfarë mund t'i shkaktojnë atij që është me biçikletë. Që në fakt ka të drejtën e korsisë sipas kodit rrugor, njësoj si ai që është me makinë. Në qoftë se dikush është me biçikletë, ai ka radhën. Dhe ashtu siç ti mund ta vonosh atë me makinën tënde Prapanic Gjer, po mendoj një nga këto nga këto të të mëdhajat. Të mëdhajat në trafik që duhet të rrish mbrapa se e kupton? Mhm. Mm Mezi ashtu. Edhe ai duhet që të durojë ty, ose nëse do të të parakalojë, të të parakalojë me shumë kujdes, të të japi hapësirë. Jo të të ngjeshin në një vend të tjerë. Duhet të ndiheshin rregullat njësoj, pavarësisht se me çfarë mjeti ti lëviz. Se njerëzit me biçikleta janë gjithashtu njerëz meqë ra fjala. O vërtetë. Por uh, jo gjithmonë Ulta, se ka edhe si puna jote, por O nuk kam biçikletë. Po pra. Çfarë po them? Ti je njeri pa biçikletë. Po them ja, ka njerëz me biçikletë, ka njerëz pa biçikletë. Ka dhe si puna jote, thashë, janë njerëz pa biçikletë. Çfarë halli ke? Jam thjesht pa biçikletë. Kështu që mblidhuni nesër, nëse keni qejf. Në orën 18 tek Sheshi Skënderbej me biçi klet. Dua Lipa është miq të dashur. Kjo është një pyetje nga aktualiteti para se të shkojmë tek uh, IDGAF në kopertinën e kësaj reviste meshkujsh. Mhm. 069 20 70 222. Që është një tjetër uh, sukses i Duas. Janë lajmet e Italisë tani në klubin e mëngjesit. Ej, kemi fitues në lidhje me ça kemi, pse qesh? Oh. Mm, qesh edhe shikon nga Altini gjithmonë. Sa herë që llafosim në radio. Ë, uh, Jacques, s'ëndi adash francez, no. Tam. Pra kemi një quiz me seri miq të dashur me adashë francezë pyetëm në fillim se kush janë dy eksplorues, njëri me mbiemrin Cartier dhe tjetri me mbiemrin Cousteau. Janë dy Jacques pra. Dy Jacques, nëntë nëntë shtatë i mbaron numri Gencit dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Ka edhe Jean Jacques, po këta janë thjesht Jacques. Jacques Jacques. Atëherë do të bëjmë uh, një tjetër, miq të dashur, janë dy adashë francezë. Tani në klubin e mëngjesit. Kujdes kjo do të jetë lojë shpejtësie, të gjitha në fakt do të jenë sepse në mos njihni njërin prej tyre, tjetrin do ta njihni. Atëherë, këta dy adashë francezë janë kompozitori Debussy të viteve 90 2000, fillimi i viteve 2000. Pam. Është një djalë me emrin DMX. Mm. Që tani ka bërë 47 uh, vjeç dhe dje ishte në gjykatë. Për? Për shkak se akuzohet DMX-i se ka shmangur taksat, evazion fiskal. Edhe ca gjëra të tjera, po deri në 2 milion dollarë në fakt DMX-in e kanë arrestuar kur uh, iu hoq e drejta për të bërë këtë pagesën për të qenë me lirinë me kusht dhe e kanë mbajtur në burg nga janari e mbrapa. Prokuroria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkonte 5 vjet dënim për reperin. Si kam si si për si marrin këta njerëzit e famshëm. Taksat po po, e futën brenda dhe ndërkohë që çfarë ka Amerika. Do të vendoste gjykatësi tani se sa do të dënohej. Se prokurori kërkon, por është gjykatësi që vendos se sa ose nëse do të mm. shpallet i fajshëm, fakt atë e vendos juria pastaj gjykatësi i jep dënimin se sa do dënohet. Kam 15 fëmi, ka thënë DMX. Sa? Mes të tjerash gjykatës, por nuk ka problem. 15. Bravo qoftë. I lumtë kërkon të shka. Po jo me të njëjtën grua je. Mirë, e kuptoj unë që se kam. Kupton atë pse mos ta kishte. Përgjithësisht nuk i kanë me të njëjtën Blendi, kur kanë kaq shumë. Zakonisht janë shumë vërtet. I lumtë mitralozi. Po binjak, a ka ndër këto 15? Nuk e di, por DMX ka kërkuar që në sallë mm. të gjyqit dhe gjykatësi ja ka ata të 15. Gjykatësi Jed Jed Rakoff, dje mm. i ka lejuar që në, në sallën e gjyqit para se të jepej vendimi, të dëgjohej kjo këngë. Kjo. Kjo këngë Slippin'. Ti shkon nga rrëshqita, si thua. U rrëzova pra ka. Dhe vaçafa. Për rrëzimin. Futesh. Dhe DMX mbante kokën ulur tregojnë mediat dhe e lëviste mbas ritmit të këngës. Ndërsa kënga vazhdonte dhe dëgjohej në gjithë sallën që ishte e mbushur plot dje në New York dhe gjykatësi në fund vendosi tha një vit burg. Wow. Një vit burg. Nëse kalon shpejt. Është në burg që nga janari 3 muaj u bënë, kanë mbetur edhe pak. Po po mirë. Do vit ri. Është model thonë gjithë këta edhe avokati vetë i ka thënë gjykatësit. Shiko, ky është model i ka thënë në burg, por Po drejtësia është drejtësi. Drejtësia është drejtësi ka thënë ai dhe do të uh, qëndrojë atje edhe ca kohë. Qenka arti nga Shqipëria. Yes. Kështu që e dëgjojmë këtë deri në fund. Siç u dëgjua dje në sallën e gjyqit miq të dashur reperi DMX, një vit uh, dënohet për evazion fiskal edhe i ka borxh shtetit 2 milion dollarë. Ka gjithashtu 15 fëmi, E kështu kështu Jeri, mirëmëngjes të gjithëve nesh, ora dhjetë e pesëdhjetë e pesë, mirëmëngjes. Minuta. Çka, hajde, Jeri na tregon ti një histori? Unë në fakt kam pak minuta që jam hutuar me bibliotekën kombëtare në Indonezi. Oh, në Indonizha. Është fantastike. Më lejo vetëm të të nis një foto jo, sa për ta kuptuar. Jo, unë. Mhm. Në fakt ajo ka mbaruar së ndërtuari në fund të nëntorit të vitit të kaluar, por tani më është bërë ka tërhequr shumë njerëz sepse është 24 kate. Është një bibliotekë dhe është quajtur biblioteka më e madhe kombëtare në gjithë botën. Është 24 kate dhe uh, vetëm për madhësinë që ka është më e madhja në botë dhe për uh, brenda saj ka mbi 4 milion vepra të ndryshme, por çfarë është interesante, disa nga katet, kati 8 për shembull, ka edhe kinema, kinema të vogël që mm. mund të mm. shohësh një film të caktuar dhe pastaj ulesh në atë sallën dhe fillon diskuton me njerëzit e tjerë në lidhje me filmin që sapo ke parë. Kati i dytë përmban vetëm gjëra, më fal, kati i nëntë përmban vetëm gjëra antike, të shekullit 17-16 dhe me radhë dhe kati i 14 janë librat e rrallë Po unë mora vetëm disa prej tyre, ka edhe mencë ku nëse ti do të qëndrosh më gjatë dhe të merr uria, mund të mm. ulesh të hash, ndërkohë vazhdon leximin sërish, por është e jashtëzakonshme dhe është cilësuar si biblioteka kombëtare më e madhe në të gjithë botën, 24 kate, një kullë e vërtetë, por një kullë e dobishme dhe për nënat me fëmijë të vegjël, nëse duan që të shkojnë dhe të lexojnë apo të mm. marrin mm. informacione të ndryshme, mund t'i lënë fëmijët sepse ka një sallë të posaçme vetëm për fëmijët e vegjël për të luajtur. Okej, okay, është një godinë e tërë, pra është një kullë e tërë, 24 kate. Është vërtet dhe ka gjëra të jashtëzakonshme. Po pra, dhe ne ka çipim në Tiranë, zakonisht 23 se 4 kate është. Po kulla për arsye të tjera, por jo për bibliotekën. Po jo më ka patallë kjo është bibliotekë fikse është. Është është e mirë për bibliotekë. Është shumë e mirë. Unë jam kështu, ja, ne, më nuk na duhet nëse ata janë popull i madh, kush i lexojnë shumë. Ka për ekspozita. Ne lexojmë në celular, uh, ieri ose po, e kemi në Instagram. Ka internet, ka edhe uh, kompjutera dhe për të gjithë ata që janë dhe duan të shohin gjëra online, nuk e nuk mund ta linin mënjanë edhe këtë pjesë, sepse jo, është një sallë e posaçme edhe për njerëzit që duan të qëndrojnë në internet dhe të marrin informacione të ndryshme.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 Miq të dashur, në këtë moment ora është 9:09 minuta. Unë kam kënaqësinë që të mirëpres bashkë me miqtë e mi këtu, tre vajza në studio. Ato janë Xhuana, duke nisur nga e djatha në të majtë Xhuana Osmani. Adelina Gjeni dhe Denada Lura. Mirëmëngjes goca. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Është kënaqësi që ju kemi këtu në studio. Uh, dhe për më tepër është kënaqësi se ju kemi për një vepër shumë të mirë, për një punë të mirë, kështu që dua që të më tregoni pak për uh, organizimin një këngë për jetën e këtij viti. Xhuana po fillon. Uh, ok, organizimi një këngë për vit, një këngë për jetën është uh, një, le të themi një uh, grup studentësh, por uh, një grup studentësh të cilët janë nga uh, universitete të ndryshme nga dhe mbi të gjitha uh, po ka nga UFO University, mm. ka nga universitetet shtetërore, uh, ka uh, nga qytete të ndryshme, nga Elbasani, nga Dibra, Super. nga të gjithë qytetet. Mm. Pra, janë bërë një grup studentësh të gjithë bashkë uh, për një kauzë të mirë. Pra, të ndihmojnë disa fëmijë të cilët vërtet kanë nevojë dhe që po vuajnë me luftën e dhe me sëmundjen e keqe të kancerit. Mm -hmm. Janë katër fëmijë uh, që janë marrë si raste të trajtohen, janë fëmijë të cilët janë nga mosha 9 deri në 14 vjeç dhe secili nga këta fëmijë ka një mundësi shumë të madhe që të jetojë nëse ne të gjithë bëhemi bashkë mm -hmm. edhe do i ndihmojmë ata. Kështu që janë katër raste që keni përzgjedhur për të ndihmuar. Po, uh, katër raste. Këta këta këta fëmijë. Ëh, do më tregoni pak në çështjen e organizimit, është e vështirë, është ka mbështetje për për kauza si këto. Si si e gjeni ju reagimin e njerëzve kur kur kërkoni ndihmë edhe mbështetje nga ta? Ëh, neve gjithmonë jemi përpiqur që të bëjmë më të mirën dhe neve gjithmonë, nga që jemi dhe student, kemi lënë pothuajse të gjitha angazhimet tona për t'u marrë me këtë vepër të mirë që po bëjmë. Mm. Dhe gjithmonë kemi dalur madje edhe në rrugë të shesim biletat, Sepse pjesa e biletave do jetë diçka shumë e madhe për ato. E kuptoj. Se se fondet ngrihen përmes po, po, po, shitjes së biletave, dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, mm. sepse biletat që do shiten, normalisht që do ju shkojnë të gjitha atyre fëmijëve. Ëh, mhm. dhe ne kemi dalur madje edhe në rrugë dhe njerëzit janë shumë mosbesues. se normalisht sepse ka sot njerëz që janë me vërtet mashtrues, por në raste të tilla nuk besoj se dikush do ta bënte diçka të tillë. Ah, më beso e bëjnë. Ka njerëz që bëjnë janë të gatshëm bëjnë çdo gjë. Po jo, ky nuk është rasti dhe dhe dhe ky kjo është një vepër e ky nuk është viti i parë. Mhm. Ë uh, do të të pyes edhe ty Denada. Ë uh, nuk e di nëse ke qenë e përfshirë në vitet e kaluara. Por jo. Eh, por ky është ky nuk është viti i parë që po, bëhet një koncert i tillë. Mhm. Jo, në vitin e parë nuk kam qenë, pasi nuk kam qenë në dijeni të kësaj, por kur e mora vesh për këtë vit doja patjetër eh, që të futesha sidomos kur pash rastin e Fatlindit, njëri nga fëmijët që është në gjendje më kritike, mm -hmm. ai është nisur drejt Belgjikës, por nuk ka fondet e mjaftueshme për të bërë operacionin dhe në momentin që unë e pash atë lajmin që kishte nxjerrur një këngë për jetën, mm -hmm. u preka shumë dhe thash do futem edhe unë, okay. Po ç'a bën? Okay, e, e, mhm. e pe lajmin, u preke shumë, ç'a ndodh pastaj? Si mhm. si futesh kur thua u futa dhe unë? Si e si e bëre? Atëherë kontaktova me e, atë kryetarin e kësaj e këtij grupi që mm -hmm. është Osman Mustafa, edhe me ndihmën e atij unë futa u bëra pjesë e grupit, kështu që mora dhe unë iniciativën për të bërë diçka të mirë për ato fëmijë. Kjo është është diçka se kjo është është edhe punë vullnetare nga ana mm -hmm. juaj, mënyra se si ju vini. Uh, neve duhet të jemi, domethënë, duhet të mblidhemi që të jemi 200 uh, të rinj mm -hmm. atje dhe akoma nuk është nuk kemi arritur atë uh, numrin. Dhe besoj se nuk ka ndonjë shkencë që të të futemi tek ai grupi, është thjesht dëshira dhe vullneti jonë për të bërë mirë mm -hmm. dhe nuk besoj që do të ketë ndonjë diçka të madhe që ne të futemi aty. Jo, jo, sigurisht. Thjesht është, është e thjeshtë. Po Xhoana më shpjego pak pse duhen të jenë 200 veta në në këtë radhë. Ah. Pra 200 të rinj vullnetarë, mm -hmm. po e kuptoj që t'i bashkohen grupit për uh, një këngë për jetën, për të ndihmuar. Ë uh, sepse ne mendojmë që shpërndarja uh, e, e shumë personave qoftë biletën, qoftë insertet që ne kemi bërë dhe um, ndarja e personave në vende të ndryshme okay. për të kontaktuar mm. njerëzit, do jetë shumë më mirë nëse ne sigurisht do jemi më shumë. Në fakt, uh, ky koncert uh, nuk është i pari ashtu siç ti e the, por ky koncert uh, këtë herë është më ndryshe, mm -hmm. sepse këtë herë neve kemi mbështetjen e bashkisë dhe koncerti do bëhet në datën 11 prill në orën okay. 17:30 në sheshin Skënderbej dhe sheshi do jetë i organizuar në atë lloj mënyre që të futen vetëm ata njerëz të cilët kanë bileta. Dhe këta 200 persona, pra ne, të cilët do jemi pjesë e uh, organizimit, do të shërbejmë si do të kontrollojmë po, sigurisht po. uh, së bashku edhe me Gardën e Republikës dhe me Policinë e Shtetit që do krijojë vendet për t'u ndarë sepse nëse shikon biletat Blendi, ëh, mm -hmm. uh, kanë dy çmime. Në fakt, çka për biletat janë gjëra të ndryshme po, dhe nuk janë njësoj. Ka që, bileta 500 lekë dhe ka edhe bileta që janë 1000 lekë. 1000 lekë. Mm -hmm. Në fakt, ne kemi edhe një biletë tjetër, e cila është një biletë më speciale, ajo është 5000 lekë të reja mm -hmm. dhe ëh uh, Personat që do e marrin këtë biletë do kenë edhe mundësinë që të ulen. Ëm në fakt kjo ne këtë e bëjmë vetëm thjesht për të mbledhur sa më shumë fonde. Por sikurse edhe thamë Blendi, kjo nuk është vetëm uh, ideja që neve uh, nëpërmjet shitjes së atyre biletave të mbledhim fonde. Mm -hmm. uh, neve kemi kontaktuar me shumë kompani, shumë kompani janë bërë pjesë e kësaj, mund të përmendim për shembull uh, Ringun, mund të përmendim Pastiçeri Likën, domethënë janë fonde të cilat na kanë ardhur nga nga Balfin Group gjithashtu. Mm. Domethënë janë fonde të cilat neve na gjenerohen dhe të gjitha këto fonde do të shkojnë për këta fëmijë. Është shumë e rëndësishme të theksojmë që ë uh, të gjithë personat të cilët kontribojnë dhe duan të jenë pjesë për të parë mënyrën e organizimit apo për të qenë uh, pjesë e grupit, për ne nuk ka asnjë lloj problemi, ata mund të bëhen shumë mirë pjesë e grupit tonë. Domethënë të bash të vijnë të gjithë qoftë edhe kompanitë të sjellin njerëz që mm -hmm. ta kuptojnë tamam që ky organizim nuk ka asnjë lloj përfitimi për ne si studentë, për... por shkon uh, për e gjitha për këta katër fëmijë. Kush do këndojë uh, në e, ke, është është mbyllur, është mbyllur, fakt, do të po, tregoni disa nga emrat e këtyre njerëzve që do do të këndojnë aty. Pra është nata e 11 prillit mm -hmm. në sheshin Skënderbej. Në orën 7:30. 7:30, po, më thuaj. Atëherë do jenë shumë këngëtarë, siç thatë edhe ju, do jetë Xhensila Myrtezaja, Aurela Gaçe, Bes Kallaku, Ermal Mamaçi, Sabri Fejzullahu, Eli Fara, dhe do ketë edhe Ermal Mamaçi si këngëtar apo si uh, si showman? Do të jetë të dyja bashkë. Djalë reklamash. Do jetë edhe Eranda Libohova, mm. por do jenë edhe dy aktorë, Mirush Kabashi dhe Dhe Bujar Asqeriu. Dhe ju. Oh, super, Bujar Asqeriu. Vlen të theksoj që... Shpresoj që të ketë një shpërthim nga Bujar Asqeriu. Që të gjithë këto artistë do vijnë vetëm për të dhënë shfaqjen e tyre, kundrejt asnjë çmimi vetëm që ato të kenë... Siç ka bërë edhe më mm. përpara, që të kenë fëmijë një fond. E ke edhe këtë të vlerësuar patjetër se... Po, është mikrofonin. Në fakt nuk kanë qenë artistët sa e kanë marrë vesh, kanë qenë shumë gati që të jenë pjesë e kësaj. Ka edhe nga ata artistë të cilët kur ne u kemi thënë që të bëjnë share faqen apo ku di unë diçka, kanë thënë që oh, po sa mirë do ishte nëse ju duhemi mund të vijmë edhe ne. Ah, Domethënë ah, okay. janë vetofruar shumë artistë të cilët duan të bëhen pjesë e kësaj kauze sepse kanë besim. Pra nëse duan që të këndojnë atje e kanë po. filluar po. të këndojnë, mund të këndojnë. Ama jevi. Okej, okay, mund të vijmë edhe ne. Po, mund të mund të mund të vijmë por jo për të dëgjuar. Jo për të kënduar. Ah, jo Nuk ia dalim dot. Po. Dhe nëse marrin biletat e shtrenjta ne prapë s'do ulemi që ta dini se kush ulet në një koncert në shesh po gjithsesi ajo është vetëm një mundësi për t'dhënë për t'dhënë më shumë, shumë. për t'dhënë më shumë e për të qenë edhe më bujarë për ata që i kanë ato mundësi. Goca unë ju falenderoj shumë që të trejave janë Xhuana Osmani, është Adelina Gjeni në mes edhe Denada Lura. Tre vajza nga organizatorët e, e këtij, uh, kësaj ngjarje këtij aktiviteti që quhet Një këngë për jetën, zonja zotërinj, për të ndihmuar këta katër fëmijë që janë duke luftuar për jetën e tyre, janë raste të cilat janë të shërueshme mjekët thonë, janë krejtësisht të mundshme për t'u bërë, por ka nevojë për fonde në mënyrë që këta fëmijë të jetojnë një jetë të gjatë e të lumtur. Kështu që bravo juve. E thonë uh, Zoti jua shpërbleftë. Nuk është një nga shprehjet që unë kam, por por uh, Zoti jua shpërbleftë gjithsesi. Kështu që Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Është 11 prill në shesh ora 19:30. Faleminderit Xhuana Klodian, Klodian. Vetëm ne mundohemi që të themi emrat e saktë. Është Klodian Debysi dhe Klodian Mone. Okej. Juliani është fituesi i dy biletave për Cineplex 078 i mbaron numri. Është Klodian Mone. Po. Se ajo t-ja është bie t-ja. Po, Klodian Mone, nëse është Klodian Mone dhe ka dhe një tjetër që është Mane. Po. Dhe Klod Mania, nëse është nga Elbasani. Po, amen. Bravo, Olta. Po ti ku e di ke? Po se tironsit. Ka Mane në Elbasan. E po. Asa mirë që e di të gjitha. Tirons i vjetër. Mhm. Mm yeah. Atëre, le të pra sot miq dashur në quizin ton me serinë kemi patur a dash francez. Mhm. Mm ne kemi dhën uh, emrat për shumë mund të eksploratorëve Cartier dhe Cousteau. Që ishin Jacques të dy. Po. Pastaj dam uh, kompozitorin Debussy dhe piktorin Monet që ishin uh, Klodianët. Po. Mhm. Klodët sport Klodianët. Tani le të bëjmë një të tretë me dy adash të tjerë francez. Të njohur dhe këta. Ju thashë në fillim janë të lehta dhe janë lojë shpejtësie se mos njohsh njërin tjetrin do ta njohsh. Është fjala. Atëherë njëri kemi radikalin politik Marat Mhm. Mm Cilit i është bërë edhe një vepër uh, e ke parasysh vrasja e Maratit atë? Mhm. Mm Por gjithashtu kemi edhe një filozof uh, me mbiemrin uh, Sartre. Aha. 069 20 70 222. Janë uh, dy adash francezë si e kanë emrin këta Që adash. Tamam lojë shpejtësie. Ah, Unë tash e avashte. Tani u zgjuar. Po, fatmirësisht. Po, Altin mos kujto se janë të gjithë të mençur si ty ore që njohin Sartrin. Mendova. Ka dhe që s'e njohin fare se. Mendova se e treta do ishte pak më vështirë. Provojnë të ndajë. Si ka ky? Michele uh, Sartre. Jo. Si? Si ka Claudio? Claudio nuk e ka, Claudio i çfarë? Flamur. Jo. Flamur Sartre. Sartre. Sa bukur. Altin Lorin s'e ka dot. Mm. Altin Lorin nuk e ka dot. Bashkim, mund ta kishte Bashkim Sartre? Jo, s'e kishte. Jo e ka Zabit Sartre. Mos ishte Miftar ky Altin. Atëre, Olta, heshtja ime le të shërbejë si përgjigje për ty. As mendjen fare. Për heshtjen tënde. Do kishte thënë Olta me mendje. Që sa Olta do kishte nëse do kishte zë. Ikim Altin te publiciteti e. Kjo është radio kombëtare tani. Do të ketë njëfarë niveli ë uh, dhe nuk jemi këtu as për Altin publicitet uli shin aty. Ka atë që me sa duket, me sa duket. Mungon në mesin tonë. Nuk po them, nuk po them emra. Do të kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Ora miq të dashur tani është fiks 9:30 minuta. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Zgjidhjet më të mira natyrale kundër pagjumësisë. Spinaçi është një perime e shkëlqyer që mund të përfshihet lehtësisht në vaktet tuaja sa herë që të jetë e mundur. Spinaçi është i pasur me minerale, barishtet si spinaçi përmbajnë sasi domethënëse të fibrës folatit, kaliumit dhe vitaminave A, C, E dhe K. Përfshijeni atë në lëngje frutash dhe perimesh, salca apo sallata. Shija e tyre jo vetëm që do të pasurohet, por ushqyesit do të jenë të shumëllojshëm. Çokollata. Shumë ekspertë të fushës së ushqyerjes besojnë se ciklet hormonale tek njeriu shkaktojnë pamjaftueshmëri të disa mineraleve. Pluhuri i kakaos është një burim i shkëlqyer i këtyre mineraleve, por nëse nuk e gjeni dot, atëherë sigurohuni të konsumoni çokollatën e zezë. Sipas studimeve, sa më e lartë të jetë përqindja e kakaos tek çokollata, aq më e mirë do të jetë ajo për shëndetin tuaj. Farat e kungullit mund t'i blini të paketuara ose t'i mblidhni të freskëta nga kungulli vet. Pastrojini dhe e piqini në furrë me pak kanellë dhe kripë. Më pas mund t'i përfshini ato në të gjitha gatimet tuaja duke nisur nga lëngjet e frutave dhe perimeve, ëmbëlsirave apo picave. Avokado. Në ka një frut që gjendet absolutisht kudo, ai është avokado. Ky frut kombinohet shumë mirë me një larmi ushqimesh duke nisur nga patatet e ëmbla, vezët, orizit dhe fasulet. Për më tepër, avokado është një burim fantastik i yndyrnave të shëndetshme. Orizi i errët. Orizi kaf nuk përmban gluten, ndaj nuk duhet shmangur edhe nga ata njerëz që kanë ndjeshmëri të lartë ndaj glutenit. Orizi kaf është i pasur me fibër dhe proteinë, duke u përshtatur shumë mirë në gatime. Orizin kaf mund ta konsumoni disa ditë në javë. This is Club FM 100.4. Të mbarë dhe të bukur është diell përjashtë Olta na kanë njoftuar sot se mhm. do të vazhdojë kështu po, po, deri në pafundësi. Jo, pafundësi jo, jo. Po, sot do jeni me më të mirë. Ah, vërtet e ke. Ë uh, Peter Rabbit miq të dashur i njohur ndryshe edhe si Lepurushi Pjetër ose Pjetër Lepurushi është uh, filmi i ri nga Sony Pictures që u hap në kinema në datën 22 mars në gjithë mhm. botën. Përfshirë këtu edhe Cineplexxin tonë. every single day. Këtu në qytet. Ë, uh, koha tani për të folur pak për këtë film sepse përveç se mund ta shijoni me të gjithë familjen, edhe është film shumë i mirë për t'u parë, ka edhe mundësi të tjera. Ka mundësi për të luajtur në një faqe e cila është peterrabbit.cineplexx.al, ku ju i përgjigjeni një quizi me katër pyetje siç unë tentova po. Ishin të thjeshta. Ishin të thjeshta. Mm. Do të dish emrin e motrave ose emrat e motrave të Lepurushit Pjetër Një sekondë. Së po di se çfarë të bëj me këtë top. Topin e letrës. A, hidhma, hidhma. Me zhytë, me pikë. U tre. All right, hajde. Tre pikë. O, ta mund bëjmë një kampionat këtu. Një sekondë. Lëvizim çik këta mikrofonë këtu, po. Bëjmë një kampionat miq të dashur, unë Jerit. E ka. Op. Bravo, ku son Jeri? Ku son Jeri? projektori në sy. 10 mijë për Jeri. Bie drita e projektit. Ah! Tamam si beach volley. Hajde Jeri. E dyta. Pra është një një pikë për Jerin, një pikë për mua deri tani. Okej. Ajo ishte më duket aparate nuk Na e. pesa Atë kanë jote jote. është. Uh, sa jam lodh. Ishte ndeshja më e bukur në këto 9 vite. Mos na bëni kështu aktivitete sportive këtu në klubin e mëngjesit. Se s'jemi dhe aq Si më dash po. Të formësuar. A kemi fitues Olta? Jo, s'kemi fitues. Jean Paul. Jean e Eli. Në 39 i mbaron numri i Elisë. Pra Jean Paul Marat dhe Jean Paul Sartre. Mhm. Mm A do bëjmë një tjetër? Okej. Okay. Miq të dashur, kemi patur një quiz me seri sot. Ah, tham se loj kështu. Quizi me seri është me adash francez. Kemi dhënë uh, mbiemrat e tyre dhe ju do të gjeni dhe profesionet. Mhm. Mm dhe ju do të gjeni emrat. Emrin gjithmonë ose emrin e vetëm, se të dy ndajnë të njëjtin emër. Kshu ishin uh, Jacques Cartier dhe Jacques Cousteau. Ishte Jean-Paul Sartre, Jean-Paul uh, Marat. Kishim uh, gjithashtu edhe Ça ishte tjetër? Monet Debussy dhe Monet, po mm -hmm. Kompozitorin Debussy Dhe kompozitorin Monet uh, Falni, piktorin Monet Atëherë, kemi gjithashtu dy francezë të tjerë Njëri është Pissarro mm -hmm. Piktori Pam. Dhe tjetri është kompozitori Saint-Saëns Kompozitori Saint-Saëns dhe Dhe ky zotria tjetër nga piktori mhm. Pissarro pra, Pissarro. Okej. Okay. Tani do dëgjojmë muzikë këtu në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi, kjo është Jeri. Altini është aty, Olta është atje. Edhe Lori është ngjit me ta. Mirëmëngjes të gjithëve. Kjo ishte edhe kënga e ditës për sot. Mirëmëngjes Blendi. Mhm. Është edhe Endri 415 ah, që fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Zhënja e Rejor Trin. A doni të bëjmë një lojë kë kam parë? Okej. Okay. Ta... Po të doni,, sepse unë uh, dola po kërkoja njeriun tim Edhe që dytërish për një Që dytërish për një njeriun jo tim Jo jetim, jo tim, domethënë, mm. uh, okay. Domethënë ne duhet të gjejmë këtë tjetrin. Ja, për të gjithë që kërkoj apo. Po pra. Atëherë fillojmë. Fillojmë pra. 1 2 4. E voilà. e voilà. La la la la. Nisim me pyetjen e parë. Atëherë Jeri pyetja e parë që ti do të bësh për sot është A është mashkull? Yes, Jeri është mashkull. Kam parë një mashkull zonja dhe zotërinj, pashë një mashkull. A është mbi 30 vjeç? Është mbi 30 vjeç, zonja dhe zotërinj, pashë një mashkull të rritur. Është edhe mbi 40? Është edhe mbi 40 Jeri, mos e ke parë dhe ti. Jo. Mhm. Ti je e madhe, ti ndihmon. Mm. Hajde. A është gazetar? Jo. Është shkrimtar. Jo. Është aktor. Urdhëro? Aktor. Aktor është e pasaktë. Ej, o Lori, e ke atë foton që pamë më parë? Jo, jo, s'e kemi. S'e gjeta, Jeri na tregoi sot miq të dashur për bibliotekën e Indonezisë mm -hmm. Kanë bërë një kullë 24 kate për të bërë bibliotekën e Indonezisë Do ta tregoj, nuk e ke parë ndoshta shiko bibliotekën e re në Durrës. A sa 20. 24 kate ku 4 kate janë shtesë, janë shtesë në rërë dhe është është e fshehur, është e mbuluar, nuk duket. Nuk duket shtesa, e ka mbuluar një pak. Është komplet. Ne, është çfarë është shaka se se se çohet një gjë atje në në një gjë e frikshme. Shala. Në plazh. Unë do kisha frikë të hipja atje një herë, jo të flija atje. Sa Jam shumë dakord me ty. Sa bibliotekë e mrekullueshme. Wow, di si studiohet aty me pamje nga deti. Çfarë fantazie. Oh, oh pra, bëj ca pikë. Okej, okay, mirë se po na flet ndërgjegja. Atëherë, um, jemi te Lori. Mm. Ne jemi akoma te Lori. Po Lori. Blendi ka qenë me kostum kur e pe ti. E ka qenë me kostum Blendi. E saktë. Me kostum, ui. Po fati s'është vetëm gruaja më ieri. Po e ke gjetur në të gjitha. Ah, okay, faleminderit. Pastaj ushqen. A është në tepsi më? Është tepsi e blen, ke tepsi e madhe. Është. Tepsi është. Po. Tani është prapë në tepsi. Tepsi e madhe. Është prapë në tepsi, ë? Po po. Ëh, ah, okay. Atëherë ky është ka qenë ministër? Shumë. E di çfarë është bimja, e di çfarë është. Fal, o Lori, po okay. jemi jemi na, jemi akoma na, po harruam. Atëherë vazhdo. Nuk është Fatos Nano o Lori, ti që po mendon Fatos Nanon. Jo, jo, po ja, për, kujdes. E kuptova. E kuptova. Ëmë është është është çikë ezmer ky. Është çikë ezmer, është saktë çikë ezmer. Nuk e di e ka nga dielli apo nga gjeli, por është po. Po, është pak ezmer. Altini. Censura. Tek çift dituri po, prof këtë gremin. U gjet edhe topi, çfarë topi? U gjet topi miq të dashur. Po. Më thanë shumë topa, po më në fund u gjet. Top golfi. Top golfi ishte. Bravo. Për këtë arsye edhe oktapodi me vija blu sa një top golfi mund të sulmojë një gafore të pajisur me kthetra të mprehta. Të mprehta. Okej. 884 i mbaron numri Ketit dhe fiton një dhuratë nga Preciosa. I kemi mbyllim. Orkestra Zaimi miq të dashur duke ardhur në valët e radios kombëtare Club FM me Music Box. Meqë ra fjala, njëri na shkruan dhe se orda na premtojnë, mbaje një moment këtë, se dua vetëm të them këtë. Ah, na shkruan dhe njëri nga, pa po, sigurisht që se ke, po, uh, dua të them që se ishte para dy orësh, po, mm. dikush na shkruante nga, nga rruga e Kombit, Tam. Po. Një person që kishte e, bërë dje vajtjen është sa ishte 650. 650 lekë të reja. plus TVSH, Që shkonte 650 pra te 660, më fal. Pra është në të dy drejtimet. Po, një herë vajtje. Pra nuk është 5 euro, është 10 euro. Po. Po. Se ti do vesh, do vish prapë apo jo? Mhm. Normalisht, ose në qoftë se ke ndërmend që normal. S'është një 5 euro një herë për gjithmonë. Shkon. Jo, nuk do të ishte keq ide. Pra është 650 lekë në vajtje rruga e kombit dhe 660 lekë gjithashtu në kthim, për një total prej i bie 13.2 lekësh apo jo, mm -hmm. prej 13.20. Po. Mm -hmm. Pra 1300 lekë të reja, 1320 lekë kushton rruga e mhm. kombit. Mm -hmm. Jo 5 euro. Hmm, shumë më tepër. 10 euro. 10 euro pra. Hmm, për momentin. Okej. Okay. Ky është informacioni që ne kemi. Dhe thoshte që normal kuponi tatimor është në lek dhe jo në euro siç. Që kuponi në pa bëhet me lek. Mm -hmm. Pagesa është me lek. Normalisht mund ta paguash edhe me euro, edhe me dollar po të kesh.